Hello My Radio 嘅各位觀眾、聽眾，你哋好，我係本土最前線星期一嘅主持人祖利安。咁啊，成日都講噶啦，就係、誒、要支持我哋嘅節目咧，有好多方法嘅，即係除咗實際課金之外，除咗誒、你哋去 share，即係去分享我哋節目嘅連結，除咗你哋多啲喺我哋嘅連結上邊去留言俾意見之外咧。其實咧，仲有多個方法咧，大家可以 real time 即係可以即時實時咧，同我哋嘅主持人互動嘅喎。 咁咧，我哋咧就有一個嘅誒 phone in 嘅熱線，二四四零四零八八，二四四零四零八八。咁啊，歡迎大家打電話上嚟咧，咁啊喺我哋節目時間咧，咁啊同我哋去傾下偈啦，誒、去去表達意見啦，集思廣益啦。好啦，多謝大家支持，記得打電話咯 現場景氣氛咧就比較緊張啊，可唔可以一定係繼續？因為我隻手揸住兩部機啊！喂，話阿婆婆俾人搬喎，你哋唔幫拖啊？喂，阿阿婆俾人搬走啦，你哋唔幫拖啊？幫下拖啊，嗌下都好啦！阿婆俾人搬走啊嘛！誒，真係 懼。婆婆係咪你啲嘢啊？婆婆係咪你啲嘢？你個袋係咪喺度？仲冇嘢唔見？佢佢仲有啲嘢㗎，佢又有啲喺喺喺喺喺閘口嗰邊啊！有啲鴨仔喺度啊！係啊，有有隻鴨仔㗎。仔公仔啊！得，我幫你揾翻你啲 B B。啊我啲鴨 B B 啊！啊阿婆婆啊，佢哋係咪警告完你就抬你走啊？冇警告啊！冇警告嚇突然。之間發咗癲啊！啲嘅係嘛啲黑幫連埋啲啲黑警啊！哦，咁樣。 而家我手啊周圍都攣到，而家都唔知係咪啊咗啲啊！咁使唔使驗傷啊？使唔使報警驗傷啊睇？下點先啊！哦，好啦，好啦，好啦。多謝你哦，哋啊！得得得得啊，OK 多謝你哋啊！ OK。警合作下先， 我已經手咗都唔見咗啊！有喺前面啦，你自己我啊，我知好大招。林鄭嘅政權，林鄭嘅政權係可恥嘅。 D C 啊，唔係 D C 啊，佢抽筋咗啊！佢抽到啊！係咪啲 B B 啊？拎緊拎緊拎緊，係啊拎緊拎緊。先天，然後先至佢出嚟，唔係。我好中意睇咁啊！打打打打打打！喂，阿阿婆堆嘢咪喺度咯，阿阿婆堆嘢喺度，你喂，不如你哋攞個俾阿俾阿婆啦。会挖警察的，唔係你，唔係你哋警務人員，你哋攞個好啲喎。我我哋攞陣間唔見嘢麻煩喎。我骂那个男的，我骂你们警察，你们警察是好的，我骂你们警察是，我没讲警察。咁阿婆啲嘢喺度，真的， 喂，幫佢袋翻過去啦。唔係唔係，你你唔好喐啦，你你我我我我叫佢識嘅人過嚟攞翻啦，陣間唔見嘢又大撚鑊。叫黃婆婆姐嚟攞，係咪先？呢係黃婆婆啲嘢嚟。係啊係啊係啊。这个人呐，嗰個哥仔这个人呐，係咯，唔係要揾個識嘅大佬，要授好權過嚟先啦，係嘛？阿婆啲嘢喺度啊，你睇下佢點一點佢。手袋同埋鴨仔一齊。啊！ 嗱，睇完條片啊嘛，嗰晚老老夫現場直擊報導咁，喂，我啱啱先知，喂，屌，其實我認人好撚閪，屌我睇唔睇到條片，原來拍到黃之鋒喎，依家。你都知，屌你！ 阿鐘漢林啊、黃之鋒嗰啲差唔多款啦，依家成班即係做嗰啲即係好乜笑嗰啲，我分唔撚到嗰啲，屌有夜媽媽，我話年紀大，屌你原來咧，跟住咧啱啱咧啊啊又即係熱我哋依家普羅喺呢度賣 video 呢度現場有人認到咧，原來頭先我拍緊啊黃婆婆喺度誒即係搏咪啦，叫做嗰啲叫搏咪啦，搏緊咪嗰陣時咧有條金毛仔嘅。 有回有條金毛仔喺阿黃婆黃婆婆面前一入樣嗰個咧，嗰、個咧原來咧就係草喺社運界好撚出名，出名篤灰個 free 高青喎！屌你老味係早兩個禮拜，早兩個禮拜同阿 同阿祖利安咁做嘉賓咧，都喺度爆笑咁講咧，就話喂依家郭少傑啦，同阿黃浩銘咧坐緊監，咁唔撚怕有人篤灰啊！屌你你要知道，屌你老味！就係喎，仲有個 free 高青喎，屌你真係，喂唔係有人認到我都醒唔撚係喎，有個 free 高，乜你隻 free 高青啊，肺高疹啊，屌你老味！咁啊，即係啲篤灰篤灰嘅人何其多咁啊，係嘛？ 咁啊，即係如果你講就話喂逃犯修訂條例，如果你真係要頂住通過，咁即係要你要靠依家就要靠外國勢力咯，係嘛？即係我哋都快速少少講一講咁啊，李柱銘啊！李漢奸咁樣，啊！即係呢一個就我就唔撚唔撚唔撚贊同嘅咁樣。哎，唔係呢個，等陣先，我揾翻嗰頁出嚟先啦。等頭先嗰頁喺呢度，sorry 啊。 咁啊，李柱銘啦，又一大一一團人啦。咁啊，之前係陳方生啦，陳方生同阿郭榮鏗咧就去去德國。咁其實德國佬嗰方面咧，亦都開始誒。呃講翻就話，喂，開始開始都話，喂，如果係你係你係立法嘅，就可能喂德國呢方面同你取消翻呢個逃犯收啊逃犯移交協協議咁樣，即係全全世界都喺度 出緊聲㗎啦。咁美國國務卿咧，咁蓬佩奧咧喺當地時間即係星期四啊，同本港啊民主黨創黨主席李柱銘會面，咁表示關注香港府提出修訂咯。喺一提到嗱，星期三同阿台長提過幾次㗎啦，即係講埋少少先，就係話喂。爭在啊，Donald Trump 同埋啲國家元首未出聲嘅啫。其實好多啲即係元首級嘅都未就呢個逃犯修訂條例出，即係話真係出 出聲啊！話誒話關注，全部都係啲議議員啊、國會啊，或者啲啲依依家就去到美國國務卿噶啦。咁咧，咁啊四號起咧，咁啊咁啊阿李柱銘啊，嗱李漢奸係以前啲人叫啫，我依即係我依。即係我係冇撚諗過要佢做漢奸嘅，因為嗰陣時咧佢就係話啊要求啲即係去美國啊同 去國會發言就話哦要求取消呢個中國最惠最惠國待遇咁樣，屌你依家好撚明顯，屌你嗰陣時佢佢嘅決定係啱噶啦，屌你老母抌春點啦咁樣， 咁啊咁啊講到呢度咁啊，即係話如果再再講翻個結尾，又話如果你真係要諗住喂日後有有抗抗爭行為嘅，要做抗爭嘅，唔撚會仲係以前嗰個模式啊！屌你老母！你睇翻翻頭先嗰條片。 即係你仲係有個模式就係話，喂，哦，屌你老味，誒誒誒誒，要有人帶隊動動支旗，屌你老味閪，喂，你睇得到啦？幾十歲個阿婆，屌你老母閪，出名少少都俾人抬撚走啦，啱唔啱啊？喂，反抗乏力嘅依家其實係，係嘛？ 即係冇個冇個冇個鬥爭意志就屌你老母劈撚低佢，屌等多啲人有鬥爭意志就一齊屌叮一聲出嚟啦，到時就黃背心或者屌你老母黃藍藍風褸行動啦，你屌你仲係仲係用翻嗰嗰個咁嘅形形式係冇撚用噶啦，屌你老味！即係你仲諗住有一個人企哦企出嚟咁，我哋啊擁護嗰個人，然後就屌你唔撚使噶啦，屌你老味打後得翻一樣嘢要做嘅啫嘛！如果你要做做抗爭，好啦，呢樣嘢講完啦。 咁亦都喂，屌預告咗好撚耐啊，幾次都走撚咗數，講講係非洲豬瘟嗰個問題。咁啊，唔止非洲豬瘟嘅，咁啊，除即係咁啊，依家就加再加埋蟲害啦，咁啊，即係唔使心急啊，將會接電話噶啦，屌你老味，唔好心急住先啊！唉，大佬，真真 一個唔覺意刪撚咗嗰節啊，冇撚得講。重重危機啊！屌你老味，醫鑊啊勁啦，其實都唔係好勁嘅啫。呢啲咧，我 check 翻記錄咧嚇，咁李察基爾咧同阿朱迪科士打有套嘢咧叫做《似是故人來》咧，咁中段咧講下李察基爾咧走去提議成村人咧走去種煙草嘅，咁啊諗住發達嘅，點知喺種煙草期間咧有一種嘅昆蟲咧出嚟咧就圍禍咗嗰啲煙草，即係話一出現嗰種蟲咧就好撚大鑊噶啦。 基本上咧就成村人都餓得死啦！嗰啲嗰種蟲咧就係呢一種秋行軍蟲啦。咁啊，呢一種秋行軍蟲咧就喺大陸啊。咁啊，前日咧咁啊，一九年嘅五月十三號嘅報道咧就係十一個省啦，咁同埋重慶市十二個，但係咧今日再睇報道咧，去到十三個啦已經。咁呢一種蟲咧，即係除咗咧嗱。 咁依家就大鑊啦！咁點解話喂講豬瘟？點解又話屌你嗰隻最緊主要講講屌研究個豬瘟咩？依家就係睇下佢老母中共國幾時冚家產㗎嘛！依家依家咪屌你講佢幾時幾撚時冚家產？屌你咯！依家一路幫幫幫佢喺度生命倒數緊。屌你老母陣間揾撚咗幾多多資料喎？揾撚咗嗰啲中中國土地 污染嗰啲數據嗰陣講唔撚切添，屌你啦幾撚煩！屌諗諗下，屌你啦！之前都喺度驚，屌都冇，屌節目冇嘢講，講唔撚掂。依家屌你諗諗下，不如屌你 over one over one 就俾人屌係咪先？唔好唔好冇撚搞。嗱咁啊，依家咧就誒咁啊，即係早幾日啦都講過，因為星期三咧同阿台長都講過，因為阿台即係咁，我亦都會有啲補充啊，或者我自己個人角度啊咁樣。 咁中國農業啊，近日禍不單行啊，唔止非洲豬瘟疫情啊未解決，我淨係講依家席捲全全中共國啦，大佬依家即係你你爭在睇下幾時啲啲中國嘅豬絕種嘅啫，即係有冇咁誇張咧？屌你老味！中共國發生嘅嘢就係可以咁撚誇張啦！屌你啦，人哋幾人哋幾廿年先至可以由唔知非洲傳傳傳傳傳傳傳傳傳 傳撚到去俄羅斯，屌你老母！依家你屌你老味，你你你你中共國嗰個管治同埋嗰啲人民嗰啲人民做到，即即係屌你嗰啲嗰啲人民處理疫情嘅方法，你咪知道屌你老味！你中共中共國嘅管治係幾撚大鑊啦！依家屌你老味係咁啊！依家咧就講緊啦，有三個月時間之內咧，咁啊最早咧就係一月份咧就呢一種嘅秋行軍蟲咧，一月份嘅時間咧就喺雲南發現之後咧， 咁啊喺三個月嘅時間咧已經擴散到咧咁啊，包括十一個省份咁啊，同埋重慶市，要可能幾咁樣加埋十三個喎，咁唔緊要啦。咁啊，總之就南面咁啊，依家大撚鑊啦，一來係冇豬食，咁最主要依一種咁嘅動植物咧，即係誒誒誒誒點樣傷害到啲植物就係咧，啊佢老母佢真係佢好撚勁嘅喎，即係你你都見啦，喂一條食到咁撚兇狠，屌你食得好啲啊大佬，屌成條粟米唔撚使要， 即係冇辦法啦，昆蟲。喂，最大鑊咧呢一呢一種蟲咧，嗰個飛行距離同埋繁殖能力係驚人嘅。咁啊，防疫局啊，呢、這個應該台灣噶啦嚇，因為我呢個台灣報道嚟嘅《自由時報》。咁啊，防疫局咧局長啊陳海東啊表示，美國研究指出啊，秋行軍蟲一晚就可以飛幾百公里，屌你老母！一晚飛幾百公里唔係啊嘛？ 咁啊，佢話如果順住氣流咁啊飛遊走，曾經有啲飛越距離二百五十公里之遠嘅，二十五十公里大約呢度，我估一定過緊到廣州啦，係嘛？咁啊，而且佢嗰個犀利啦。咦，即係話咧，依家點解台灣都咁撚緊張咧？因為其實飛到過去台灣嘅喎，屌你老母！咁啊大撚鑊啦！ 咁啊啱啱尋晚都啊，尋晚啦啊，都係本土最前線啦，阿浩天啦同阿史提都講過啦，即係你你台灣嗰、個佢自己嗰、個嗰、個農業，即係你唔好搞撚到台灣大佬。你而家你台灣都好撚在咧，佢自己嘅嗰啲農農產品啊、誒、誒畜牧業啊，全部都可以自給自足嘅。呢呢一呢一呢一樣嘢可以日日後講講啦，即係你你可以講講話，屌你老味，喂，你咪睇下由由中華民國統治， 屌你老味由由中華民國統治嘅所謂中國嘅地區啊，即係台灣，屌你，即係只不過中華民國咁啊，由中華民國有管轄權嘅屌你媽台澎金馬。嗰個管管治嘅方式同埋你大陸嘅管治方式，你真係屌你係一個好撚大嘅對比嚟㗎啦！屌你老味閪，啱唔啱先？但係你屌你老味，依家有有機會飛到過去，咁你睇下對喂喂，到時睇下屌大家嗰個檢疫情況咯。我覺得台灣真係做得好好。 咁當然即係你話，如果你講講到非洲豬瘟，台灣都係要頂撚住依個非洲豬瘟，就即係失唔失手嘅就遲早嘅事。但係佢哋個檢疫會唔會做得好咧？到時會有個對比㗎啦。即係唔係話黑心會就就台灣會有啊非洲豬瘟？咁依家開始咧就。接聽個電話先啦，咁啊一度聽電話一度再再講講啦，可以即係啊，即係睇下睇下創造個個，大家亦都可以開始打電話上嚟話二四四零四零八八，咁第一個電話係係咪阿安哥嗰個？真生， 誒、今晚都揾到幾幾種啦，即係啱啱禮拜三揾到啲資料，又費事嘥咗佢咁講。法國佬你好，喂，係咪真生啊？係係係。喂，你好，你好，你好，多謝你電話。哎喂喂喂，講到你，誒誒誒，係係係，多謝。唔緊要，你講先，嘿，你咁呢啲你客嚟噶嘛？唔好意思，唔好意思， 見到你一開場已經講聖貝嘅，都有啲睇法。係點樣點樣講講講？即係我即係我發覺原來即係華人華裔嘅人係都係會有啲係超聰明同埋係即係影響世界級嘅傑出人士啦。係啊即係係啊佢可以影響世界。即係即係但係屌你！點解中國到而家都係 咁多問題咧？其實我覺得係因為唔係你都你都有嘅即係呢咁你呢姓貝嘅或者係另外。貝月，譬如你話何大一貝月嗰啲都係華人嚟嘅，其實，啊即係呢啲呢啲咁嘅頂尖世界頂尖嘅人才係個數量係遠遠唔足夠。即係如果你話拍埋去歐美世界嗰邊，你話係咪啊？即係華人係，我覺得都係輸在係個制度問題啦。即係如果有個即係現代化嘅學院，如果早啲可以喺中國 實行咧，可能今日中國已經唔同晒啊！現代化學院實行咗好耐啦，你清華大學嗰啲係現代化學院嚟㗎啦，即係你即即係你你話譬如你話講翻清朝，佢佢一九一一年先冧檔，咁你清朝未亡嗰日，佢都係用科舉制度。嗯其實大家都知科舉制度係一樣乜嘢嚟，係根本係 係對係同人哋困係完全冇得困噶嘛呢種制度。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，即係人哋可能歐美世界嗰啲係係真係嗰啲咩哈佛啊嗰啲人哋都唔知 N 年歷史啊，已經係好多年歷史，人哋都係嗰啲人才工廠嚟噶嘛。但係你中國，你就算你北京清華都好勁啊，今時今日，但係你嗰個年代嚟講，你都係 即係落後咗噶嘛，其實係。嗯嗯嗯，即係你未未有話，即係你意思未有去去去到真係可以去到真係世世界級啊！你去到誒、呃耶魯啊、麻省理工啊出嗰啲，咁你唔買咁你如果你係啦，即係你譬如你美國點解咁強？係因為你諗下佢嗰啲世界級大學，即係十隻手指係唔夠數嘅。都唔係咁㗎，你你又知道咩一回事？你威爾斯嗰個肝臟移植好勁㗎，你唔好睇下盧阿盧寵茂嗰個嗰條撚樣， 又又又插水，屌你！啱啱先諗起，即係即係你你一你一講， 即係你咪撚睇啊！你喂你屌你，淨係講你誒誒誒香香港嗰個肝臟移植係屌你老咩世界 number one 㗎，同埋醫醫鼻咽香港嗰個牙醫都世界 number one 添。係噶，咁所以你即你咪撚睇啊！喂，阿阿盧寵茂嗰啲屌好撚勁嘅肝臟移植，即係大家嚟試過係即係我覺得日本求講翻轉頭，法國佬日本點解可以即係咁多人崇拜佢咧？尤其是香港人， 嗯即係就係我覺得佢係歐法，即係最先去喺亞洲嚟講，佢係最最醒嗰個咯。即係佢係學即係日本歐洲學美，佢學歐美世界最早嗰嗰個國家。哦，咁你如果你你你去講到即即係依家你你係去到討即係討論緊，喂，哦，屌你究竟華人威唔撚威啊？定係 即係唔係華人威，唔係即係華人即係即係嗰個長進嘅程度係咪因為阿姓貝嘅佢喺廣州出世噶嘛，喺香港貝度月啊？係啊，人哋唔係淨係唔係姓貝啊，唔係我唔貝月想讀佢嘅，即係佢老豆係好把頭，係唔知咩中華民國嗰個中央中央銀行行咩財政部長，中央銀行行長係亦都係創辦中國銀行嘅其中一個人。係啦，咁所以跟住佢係係好啦把炮，其實係即即係佢老豆已經可能喺民國時期已經係啲 誒咯有頭，即係唔單止係有頭有面，已經係嗰啲誒成個國家嘅頭面級人物嚟噶嘛，應該係。嗯嗯，即係你想講，唔啊中國係你啊銀行創辦人喎，嗰陣時中國銀行。唔係你可以講係啊，即即係你你先話喂喂日本仔就係喺喺啲誒。唔係日本仔明治維工藝啊新早過我哋好多啊嘛，嗯咁佢點解甲午戰爭輸到撲街，就知道已經係好大鑊㗎啦。當時其實 日本仔唔係發展係啊所以咗好撚耐嘅啫，大佬，你睇撚翻。唔係佢明治維新嗰陣明治維新前嗰開始啲西化，屌你老母種米啊，算撚數啊！呢啲嗰期人啊，係啊，你畜牧業都你冇啊，以前。日本你睇下佢八十年代、九十年代，人哋嗰啲無論電器、咩時裝、髮型、潮流，誒誒嗰啲已經係好鬼歐洲，即係好歐美化已經係。嗯嗯，我想講呢樣嘢啊，唔係即係 不過日本都即係你咪講緊即係嗰個近年嚟民都弱咗好嗰多個民族咯，你咪講緊嗰個民族嘅特色。你日本仔就算依家你班撚樣，可能你話喂。咁咁咁你日喂你日本依家唔會有咁撚多人着和服啊，着啲屌着到宮本武藏咁出街噶嘛，咁佢一定都係着西服噶。咁但係佢日本佢自己都有個着法，有個有個西西西服嗰個文化噶嘛，即係譬如你，即係你一一睇就知道，咦喂呢呢、個喂屌你 J J 係喎，即係即係我哋啲 band 仔會講 J 係會有呢個獨特嘅特色啊嘛，即係你現代嗰個獨特特色。唔係你香講啲夾 band 呢啲，譬如話你我哋點迷 Beyond 都好，即係中意到 Beyond，中意到黐咗線都好，你都不得不承認，就算唔中意日本仔都好，嗯你都講 X Japan 嗰啲真係好勁，嗯即係冇得講啊嘛！呢啲你明唔明啊嗯？即係就算我真係好憎日本都好，但係我都不得不承認 X Japan 嗰啲真係好勁，嗯嗯嗯。係咪先？即係哦即係人哋嗰種即係。 即係誒、呃其實話要向對手學習嗰個心態係啱嘅，即係無論你對佢誒、呃即係冇好感都好啦，但係其實佢哋喺亞洲人嚟講，佢哋真係好勁嘅日本仔。哦咁啦，喂，係咪大約講咗咁多啊？仲有冇第二啲喂 topic 喂想想想想講啊？唔係講起聖貝就覺得哇，原來中即係華人可以咁勁，我都好有啲驚嚇嘅，因為佢個影響力真係好大。話唔知咩美國嗰啲好撚多人都勁好多建築啊係係自 即係地標級嘅，都係原來佢做出嚟。屌你光纖之即係父都羅浮，宮又係佢。你光纖都係華人發發明噶係啦，啊，高坤嗰啲又係係咯，又係你就唔咩啦係咩嘅？係啊，喂，講講我想，係喂喂，大陸唔係糧食同埋逃犯危機你有咩條例點睇啊？你如果上大會，你覺得泛民會唔會搞到冧啊？未知喎，咁但係你依家你要睇翻喎，嗱啱啱都想講啦。 咁你屌你老咩閪咁？嗱，我自己啊嘅推算又咁嘅。如果佢即係直上大會二讀咧，嗯你諗下大會嘅保安人數係會超多啦。第一，第二就係記者唔可以隨便入去下邊，好似上次嗯咁咁傻啦。唔係啊咁我覺得你依家泛民要玩嘢嘅機會好細。你禮拜三有冇聽？應該好難搞得冧啊唔係禮拜三有冇聽我同阿台啊？我我我去幫阿台長做嗰個一週時 時事啦。哦，有有有有咁都有喎，啲咁有有喎。喎，我哋有即係阿台長自己有個有個睇法就喂，會唔會係阿林鄭自己自己邀功去推呢一個逃犯修條誒誒逃犯條例逃犯逃犯條例修修訂嘅誒誒誒嘅嘢，即係即係會唔會係邀功先推呢樣嘢出嚟咧？咁樣 咁就一路都睇緊啊嘛，就係、北京啊嗰啲咩咩字嗰啲咩誒誒誒誒環球交報啊嗰啲，咁啲中聯辦冇出聲，咁今日中聯辦出唔係而咗聲啦家呢單。嘢點樣都好啦，即係我當佢得啦。其實都係好多問題。我之前同你講過，如果台灣堅持話要判陳同佳死刑嘅話，嗯你咪捉蟲咯。嗯你完全 你咪等於你即係等於係完全刮咗你一巴咯。我覺得人哋係，唔係你咁你冇得冇得引導嘅咯你係支係啊啊？你係你係支持逃犯修條例修修訂啊嘛？係嘛？阿曾生喎。誒、其實我冇乜意見嘅，去到呢一步，我覺啊得亦都即係我 支持同唔支持到，我就覺得個破壞力未必係泛民講到咁嚴重，我只可以咁講。嗯， 即係個即係而家泛民就講到呢條條例幾咁恐怖啊！我就係唔係好信，因為我俾佢呃呃得太多啦。哦咁樣，即係我又唔係完全支持呢條友，我都覺得逃犯條例係可能會有一啲誒、呃、錯漏嘅地方嘅問題喺度嘅。 咁樣，喂依喂依，但係問題我我係關心係陳同佳嘅案件啫，即係如果台灣你知唔知台灣好屎忽鬼噶嘛？佢堅持話唔得啊！呢單案太嚴重啦，一屍兩命啊！我我一定要打去打噶啦。咁你咪冇得引導咯，特區政府。 你唔通求台灣話唔好啦？我一定要引導佢俾你審噶，我先定咁呢一咗佢殺人罪咁呢一個係傾嘅你唔好咁其中一個條咁樣啊件嚟噶嘛，係係會其其中一個一個條條件嚟㗎，實實要咁咁傾㗎。如果真係但係，同埋依家係證實咗但係而家係真係有而家佢政府方面講到明話死刑嘅罪行，死刑犯唔移交啊嘛，咁咪其實係好戇交啊咁嗰陣時咪唔交咯。咁咁唔交咪陳同佳咪繼續書源化外咯。咁你要有個咁佢係咁你要有個佢程序噶嘛， 明唔明啊？咁喂咁個程序梗係佢喂喂判咗俾佢，然後喂由嗰邊就我哋要支持就係因為要收到呢個漏洞。唔係啊咁你咪陳同佳一搞佢唔到啊嘛。喂你要可喂咁台灣嗰邊可以同香港丟冇問題，我最多判佢終身監禁，咁咪得撚咗咯，咁咪得咯。你又知台灣嗰嗰邊點諗？你你都未撚有交涉，只係連交涉都冇啊嘛！你嗰個交涉直接係我我要定， 我我我要定嗰唔係，我而家係個。俾一個 scen- scenario，就係話如果台灣真係話唔得，我呢單嘢一定要死刑啊咁樣，係有呢個可能性噶嘛？你明唔明啊？咁屌你你假定加上台灣真係啫，有死你。刑噶嘛？屌你你假定啫！依家喂，我就係講緊依依家佢喂台灣連講呢一句説話嘅機會都冇啊！明唔明啊？明唔明啊？即係你喂佢嗰嗰話唔引導嗰因為使會講嗰個嗰個錯程序就係話喂真係開始咗，其實現時有㗎啦嗰個， 即係係有呢個機制嘅，唔撚用嘅依家單次係做到㗎，一路政府扮傻咋依家。扮傻，然後攞阿陳同佳呢單案出嚟，屌你老味，攞嚟做誒、呃做個引子就屌你老味間硬立法啊！依家就係、個個情況咁撚樣啊嘛。咁但係如果你話用翻現時嘅機制，咪就係透過立法會去屌你老味，咪開始屌你排排期又好，排會期又好，然後屌你老味大家一齊 去去去投票咯，到時有修訂咯。咁啊咁可能啲議員提修訂就話喂，如果如果到到喂到到時嗰邊屌你喂會會判死刑嘅，就一定唔會交啊咁撚樣。咁而有一個我。有一個香港立法機關嗰個對呢一單案嗰個立場，然後就再同台灣嗰邊嗱冇問題。 哦，你證據有啊，但係咧要喂喂有個條件，喂喂有個雕就一定唔撚可以誒、呃有死刑咁樣樣，然後喂台灣應承咗咁咪交過去，然後喺嗰邊審，屌你跟跟住後尾哦原來哦咁判死刑，但係因為因為哦同同協定國有個協議就唔判得死刑，所以判終身監禁，可以咁樣樣噶嘛？明唔明啊？係。一路都可以，即係可以咁樣做，即係再再 detail 啲嗰個嘅講唔撚清清楚啦，係咪先？ 喂，根根根根本成件事個最撚核心個問題就係、係有得傾啊嘛！你政府屌你你香港政府特區政府唔撚傾啊嘛，專登扮撚晒嘢，然後屌你係喂咁撚樣嚟推呢個逃犯條例啊嘛，修訂啊嘛，咁依家嗰班有錢佬咪驚撚緊咯，嗰班有錢佬屌你老味閪，係咪先？今晚就正想講呢一樣嘢，就話喂佢你依家佢佢撇除商界有幾樣嘢，其中一樣環保呢樣嘢，亦都可以論撚翻去中國糧食問題嗰個問嗰個問題啊嘛。 屌你都大陸有幾撚多地啊？啲撚樣啲嗰啲嗰啲商家佬上去起撚咗，屌你諗乜起即係起樓啊，做啲工業，屌你唔係亂，喂我知我知，亂交污染。法女你呢你呢個都同我講過，我想問你一個問題，我唔係好明，即係佢而家中國方面就係話誒，因為香港未試過移交逃犯翻中國，嗯而中調翻轉中國就移交個逃犯翻香港嘅，佢嘅説法係咁嘅。嚇嚇咁我覺得如果咁樣咪好有問題，咪製造一個漏洞。譬如有啲誒、呃、 內地嘅人去犯咗啲好大嘅罪啦，譬如又係殺人啦，咁佢咪匿落嚟香港，咁特誒即係政府咪唔可以移交佢翻大陸咯？係咪咁嘅意思啊？咁你咪又單人一次咯，都得㗎，嚇單一咯。你明唔明我意思啊？嚇係啊，咁但係喂嗱，你又墮入咗嗰、個啊，要屌你老咩咁？喂誒誒誒，哎嗰嗰個人犯咗我嚟香港， 依家個問題就係屌你老咩，依家信唔唔係唔係撚過啊嘛，我唔係咁大陸嘅意思法，個我即係話法而家傳媒有例。一邊嘅聲音就係話香港會唔會成為逃犯天堂？我係關注緊呢樣嘢。啊，即係佢哋嘅講法係咪有冇可能嘅？我而家係研究緊呢樣嘢，因為其實對我同你都係一個威脅嚟噶嘛，其實 哦即係你驚話屌你嗰啲殺人犯恐怖係哦係一個嗰啲殺人犯天堂嚟嘅，咁我哋隨時行出街都俾人殺死嘅喎會。屌你老味係咪先！喂，如果大陸嗰啲殺人犯 可以咁撚容易落到嚟香港嘅，屌你老味閪！你大陸嗰個管治乜撚嘢管治嚟㗎？屌你老味閪！啱唔啱啊？咁嗰個邊境要嚟做乜撚嘢？唔係嗱，佢嗰好似佢喺大陸殺咗人，未揭發，佢咪落咗嚟，佢有一定有正途嘅嚟途誒途徑落嚟香港噶嘛，咩咩自由行又好，咩嚟七日嗰啲咩都好，即係或者單程證都好啦，咩都好啦，甚至佢用一啲非法嘅手段入到嚟啦，啲洗頭艇嗰啲咯，或者你啲任何無盡無窮嘅方法，係咪先？ 嗯，咁我覺得機會都未嘅，其實佢哋都係話香港成為逃犯天堂，我覺得唔係咁，即係我覺得唔係咁，一件事亦都唔係話佢哋講到咁恐怖嘅，應該就，哇！屌，因為我唔信兩邊係冇通報機制嘅，好簡單。如果大陸發現咗一啲連環殺人犯，或者啲重犯，佢哋有線報話逃離咗嚟香港嘅，政府唔可能唔知咯。 嗯，即係佢哋兩邊一定有啲其他渠道去通報話話資料，咁政府一定會去。唔係首先你即係阿阿阿曾生，你贊成法律嗰、個嗰、個立嗰、個立即係法律啦嗰個基準咧？你你覺得係寧枉勿縱啊，定係寧縱勿枉嘅咧？唔係，其實呢個問題問得好好，法國佬。我覺得喺香港咧 就行翻呢個呢套零零誒零你行行行行邊度啊？都 OK 嘅，因為香因為人少香港我哋你你都知啦，咁你你香香港係屌行即係行嗰個普通法係依係係係係寧枉勿唔係唔係寧縱勿枉啊嘛，即係疑點係啦永，但係大遠被告陸法咧，嗰但嗰種啦係佢就。調翻轉啊嘛，冇辦法呢個亦都唔可以話佢即係你要啊，係對錯係係嘅呢個方係嗰個面因為自細就要佢咁大個國家，佢一定係要行呢個手段，我覺得 啊，嚇。即係你都你都知，因為你諗，如果大陸都用零零縱勿枉嘅話咧，會好大鑊咯，我相信。啊，係啊，依家都大鑊㗎啦。因為佢本身個制度都唔同，佢係誒你要證明自己誒冇、罪啊嘛。係啊，但係即係證明被告係冇罪，但係香港嘅法律制度係 你要控科證明佢有罪啊嘛。然後再辯護啊嘛，係咯，咁樣咯，即係即係呢度好係啦好好好好簡單嘅一啲咩啦。咁但係我啊，我因為始終你 common law 同埋 civil civil law，即係大陸法同普通法係完全完全係玩法完全唔同嘅係。嗯嗯嗯嗯咁就咁。因為我哋香港嘅普通法我知知知知法院嘅法官就係一個裁判角色嚟噶嘛，係咯，佢係裁判角色， 唔係首先喂，有陪審團有成噶嘛，但係大陸法唔係噶嘛，大陸嗰啲佢真係用一啲 written law，即係用一啲誒誒用啲死即係寫好晒嘅法律嚟判噶嘛，而香港係用 case 唔係 law，所以你啊，即係你要你案例法噶嘛嘅，。喂，你點樣鑽研呢個逃犯修正條例應唔應該立法？根本就唔應該立法，因為屌你老味，根本你香港同埋中共國嗰、個屌你老味嗰個嗰、個對法律嗰個理解屌你老味，或者嗰個審案嗰、個嗰、個方法都完全係唔撚同。 嗱，我上次都同阿阿阿阿東講過呢個問題，佢哋都好似冇乜回應。即係其實唔好淨係 focus 喺香港同中國嘅移交先。譬如可以，我哋可以諗中國同誒、呃法國啊、德國嗰啲移交㗎，一樣係會有問題㗎。或或者你中國同誒、呃、紐西蘭同澳洲嘅移交一樣係有問題㗎。嗯，因為大家嗰個法制唔同啊嘛，甚至香港香港本地同德國、法國、 誒、意大利而家都係有問題嘅一樣。唔係因為德國、法國、真生誒、意大利呢啲佢都係大陸法嚟嘅。真生你又香港錯個 common 撚 law 咗嗰、係唔同個，你又錯撚咗方向。個方向就係、大陸信唔撚過啊嘛！屌你老味，去撚到尾，一屌全宇宙， 即係全宇宙。如果如果有外星人嘅話，連外星人都信唔撚過中國噶嘛！依家係屌你老味，即係唔呢個係開始我都明白係屌你老味，信唔撚過，即係嘅嘅諗信法啊我都冇唔話撚過呢四個字已經屌你老味係最撚。最撚好嘅抗拒佢修訂嘅，屌你老母嘅理由嚟㗎啦，啱唔啱啊？中國信唔撚過，就係、最撚好嘅，屌你老母反對逃犯修訂條例嗰個理據。但係咧，我都補充翻一句，我哋焦土派咧， 我啊，我我我其中焦土派嘅我知道其中一員，即係係關我撚事啊！咁啊，我喂，仲有個電話，咁 over 温少少一陣，咁啊，喂。 喂，真生多謝你電話先，因為阿鐵膽 OK，拜拜鐵膽我俾拜拜 Fish 打電話嚟，又要招呼佢，咁俾咗我兩三分鐘時間招呼，因為 O 花温咗啦，屌你老味，撲街豬温都唔撚記得講，喂，咋咋接入去啦，唉。 喂喂喂喂喂，O 花温啊，屌喂，over run 喎， ！O 花温咗啊！我講兩三句啦咁。啊，講講講，唔係唔喂唔緊要唔緊要，頭先你你緊要啊照講咩啊 O O 花温加簡短時啊你嚇點啊？ 好似啊頭先聽啲網友講話東哥個節目嘅暫停一一集啊嘛係嘛？係啊，啱啱暫停一集，咁所以我哋依家係咪雖然現咗時間會 O 鬆動啲啊花温咗少少，咁你大佬，誒你哋啲鐵膽咁啊，順便招呼埋咁啊，今集有少少 O 花温啦。喂，噏下先，我點啊？諗住我都諗住今日接唔到個電話添㗎啦。接唔撚到你嚇，喂，即係我都要安排下啲時間，屌你老你噏得嚟都冇時間接風煙喎，大撚鑊！ 即係呢啲要慢慢執埋，因為一個鐘頭又唔撚夠完，我又貪心咧，又揾得多，屌你揾得多 topic。豬温你講唔講？喂，想講乜鳩啊嗱頭先你咪話咧嗯誒，以前啲大陸即係啲難民走落嚟之後。今日？係啊，喂，大撚鑊我哋㗎依家呢，啲香港人咧變咗香港人啦，跟住就接濟翻大陸人噶嘛。係啊，依家最撚慘，依家你但係呢個問題之前咧，其實我哋香港嗯會發生一個災害先嘅， 就係、啲難民啊。誒嗱，首先咁樣啦講，到喂假假定咗真係出現糧糧食危機先啦，係咪？啊，咁咁可以繼續講噶啦，係。係啦，就係、假設咗嗱，依家都有個有啲嗱有啲苗頭喺度啦，又豬瘟，又疑似牛災，嗯，又蟲災。頭先睇新聞仲話雲南都旱災添，雲南又旱災啊！哇，由雲南開始爆呢個秋呢啲撚痕跟頭大鑊啊！ 哇乜撚嘢都出晒嚟喎！即係如果我哋嗰陣時打呢、個誒、打 game 咧，打呢個三國志咧，屌打三國志要係咁撳掣，屌你老母三個夠字嗰啲就又要停緊嗰個軍事發展先，屌你老大！喂，第一佢又係咁軍事發展又成咁，屌你老母！真係我唔撚知佢點管治。即係你去，喂，你去到最撚壞嘅，即係依家係去到最撚壞嘅情況，屌你老真係。喂，唔係早幾年去幻想出嚟話啊，屌你都仆街啊！即係 即即係嗰嗰陣嗰陣時啲對你城邦派又話啊，屌喂誒誒誒誒中共倒台大鑊！依家我覺得唔係倒台咁樣大鑊，即係如果你去到糧食問題。 你個糧，喂你你糧食問題即係，喂你唔同籌碼啊，大佬糧食真係現兜兜，你係一斤大豆一斤大豆，你係有一斤大豆係有一斤大豆，你係屌你咁你個倉係冇咗一斤大豆就冇一斤大大豆，啲人食食係啦，得到啊嘛，唔係一就係零噶嘛。呃唔撚到噶嘛，你唔撚同股票啊嘛，屌你你喂你喂你喂你股票你吹撚到噶啦嘛，係咪先？喂你喂你撳個掣仲得，係咪先？喂始終只不過但係你虛撚到實實在在，咁你係啊嘛又，可以有影子銀行嘅，係啊。 但係糧食嘅真係假噶嘛，即係都好似當年嗰啲某某千斤嗰啲放衛星咧，你依家咪做撚緊啦！咪有一依家你喂次大饑。荒噶嘛。喂，你最撚恐怖一樣嘢，即係都唔使講攞攞攞嚟講笑啦。星期三先講過，大陸依家查啲糧倉，即係貿易戰啊嘛，要 check 下啲糧倉夠唔夠糧啊嘛。屌你老母！大部分糧倉一 check 撚完個糧倉，第二日着火嘅。屌你老母！你話發你話發生咩事啦？屌你老母！咁梗係幾個個倉本因為啲數據假嘅咯， 本身個倉冇糧嘅咯，你老母啊！你夾硬篤數。喂，最撚恐怖一樣嘢就係話。證據啦，跟住最撚恐怖一樣嘢就話，喂喂，依家你喂，如果如果你講到即即係你你將糧食問題再包括埋落去，喂，中共國首先佢自己印咗幾多銀紙，佢自己都未未未撚必知。依家佢連佢自己仲有幾多糧食嘅儲存，佢自己都唔撚知。佢自己想 check 一 check 唔撚到， 佢點管治啫？屌你老母！喂，佢下面手倉嗰班屌你！佢管理唔到嘅。喂，佢下面手手倉嗰班，屌你老味一早，屌你過河濕腳濕撚到啲糧都冇撚晒啦！你老你仲要佢 check 倉，check 撚完一定係滿噶個倉，條數一定啱噶，火燒撚完咪唔滿咯，啱我先？ 星期三啊，台長先講完啫嘛，屌你老母！喂，點解嗰陣時，屌你老母，點解有啲皇宮成日着火啫？就係、啲太監偷撚完啲嘢，燒撚咗個嗰嗰個嗰個地方，就唔撚覺啲嘢俾人偷撚咗啊嘛，咁樣樣嘅咯。所以你大撚鑊㗎，依家你你講緊個糧個糧食問題。你頭先話亂啊嘛，難難難民潮啊嘛，一饑荒咪湧落嚟咯。真係唔知會唔即係我咁睇啊，即係唔知你可以 嗰嗰、個你大陸即係以歷史嚟講，你一定會嘅，因為過往 只要神州發生啲咩災變咧，嗯。就一定湧落嚟嘅啲人。係啊！依家依家依家慘噶！我我今晚都揾緊咗中國八大明珠出嚟講，就係講緊屌你老味！如果啲非洲嗰啲豬瘟仲係越嚟越勁嘅，呢啲中國八大明珠都屌都絕埋種嘅，真係到嗰陣時真係絕種啊！即唔係你係種都冇埋啊！唔係即係 你最慘嗰、個，佢嗰個速度太過快啊嘛！你即係你唔係講緊唔係係啊，西班牙都搞得掂啦，你俄羅斯依家仲未死得啊！屌你老味！但係你要知道，屌中國嗰個管治真係大撚鑊噶嘛，啱唔啱啊？已經唔係叫做管治啦，冇冇啊！唔係佢無為而治嘅，哦佢可能專撚一登啲對策都冇嘅。冇㗎，屌你老母！共產黨咪就係咁撚樣嘅咯，就係呢一呢一樣咯，重重害 重害啦！喂，牛牛瘟就即係呢一個就熱情關注啦，發牛瘟嗰個就發牛瘟嗰個都係一兩條當片初豬瘟，當初豬瘟都係咁㗎，有啲相啊，有啲圖，有啲啊，有啲影片咧就泄漏咗出嚟㗎嘛。屌你都唔知係咪嗰陣時爆都唔唔係好，但係牛瘟呢樣嘢又係咁樣一樣啫嘛。都唔知係咪爆瘋牛症添啊！屌佢老母母閪！哇！陣間屌你媽大陸一爆瘋牛症啊，真係好笑，真係真係食草角啊！屌你老母真係 啲撚樣咧！屌你啲即即即即啲啲大陸高官啊，邊撚個官講㗎？食草可以屌捱捱捱咩一年？即係即係雖然屌你祁山咯，祁山話中國人可以食草食一年啊嘛。係咪黃岐山個撚樣啊？屌你老母閪！你賭開錢啲人都知㗎啦，呢啲説話唔撚講得㗎，呢啲晦氣説話知唔知啊？露咗底係啊！咯屌你老母！依家咪食草咯，草都冇撚得食啊！ 你老母幾撚勁啊！露撚咗嗰啲秋行軍底啦，嗰啲秋行軍哦，一年可以生十胎，你明唔明咩叫一一胎啊？即即依家依家依依依家啲雲雲南開始可以重重害啊！一年生十胎，每胎生一千五百隻至二千隻蛋，屌你老味！你乘下啦，你攞個計數機撳一撳啦，屌你老味！即係話最最好咧發展咧，依家咧喂，如果咁撚多蟲咧，咪睇下養雞業攞 屌養雞業攞呢啲蟲嚟食，然後就攞呢啲蟲嚟養雞，咁樣樣睇下得唔得啦？唯有屌搞搞呢呢呢個方向，有得諗㗎！屌你老味閪，所以真係。雞啊，跟住就屌你老咩！你帶屌你你你你啲中國農業部應該揾我上去，揾我上去都去屌你揾我投共入去呢個中國農業部嗰度做，屌你老母閪俾俾個農業部我幫你諗啦！屌你諗下攞啲秋行軍蟲餵雞係咪先？ 跟住攞啲雞屙啲屎啊攞嚟施肥，搞撚掂嘅件件事啊！即刻講笑咁講啫，呢啲就喂差唔多啦，over 咗到若干若干時時段。咁就喂，咁啊去，咁啊講講講埋少少啦。喂，修訂條例咁點啊？嗰啲抗爭頭先有冇有修訂條例有冇有冇睇第二節開始前嗰條片啊？石禮謙其實鬆晒張㗎啦，唔係啊，其實屌你老味，見到佢 其實係鬆撚緊張，跟住無厘屌頭鳩，無厘頭鳩啊！毛孟靜走出嚟直覺假身喎，逼撚晒喎，啊 win 領啊嘛，win 領無啦啦釋直覺出善意，又話又話可以將啲嘢一筆勾銷喎，喂明明自己贏咗㗎啦。屌你老母！喂喂，泛民啊、毛孟靜啊，呢啲撚樣咁撚樣，即係涂緊燈呢啲咁撚樣褪太呢啲，唔撚使盲公診合指一算，由我發個佬合指一算都估撚到係會去呢啲咁嘅發生㗎啦。 我好撚耐之，係啊即係我泛民早兩個月之前，係我已經係講緊逃犯修訂條例，一撚定係屌你老母係好撚激進，然後去撚到尾，去撚到尾咧，政府咧褪褪太褪少少，可能啊屌又唔知屌你老母係即即係總之有啲有有少少讓步，跟住泛民啊好似執撚到金咁，跟撚住就通過，屌你老味依啲劇本冚家產，屌你仲熟撚過，我仲熟撚過金庸嗰啲《射雕英雄傳》啊嗰啲 劇情啦，屌你老母閪啱唔啱睇撚過好啊？多次啦，已經。屌你老母！喂你所以唔會死錯人喂啲《射雕英雄傳》啊、《神雕俠侶》嗰啲，啲屌你我都唔撚明啲香港人睇過 N 咁撚多次。屌你老小龍女俾阿邊個屌撚咗就一定會發生噶啦，啱唔啱啊？死啦！嗰個叫咩名啊？屌你仆街啊！嗰個俾阿唔係小龍女尹志平咩啊？小龍女俾阿邊個屌撚咗就一定會發生，我唔撚明點解睇咁撚多年。 屌你老間，跟住啲泛民咧，個老母喺度長年累月，屌你你又好撚又好撚緊張喺度分析啊！佢老母閪哎呀，仆街又出賣我哋，屌你老母閪！一撚定係十六年之後楊楊過同小龍女會合噶啦！屌你老母啱唔啱先？屌你老，然後泛民出賣，屌你老母泛民出出賣支持者，屌你老母係一撚定噶啦，唔加產，喂完啦！ over 温咗，俾人屌啊！係好，喂，下星期再喂點啊再嚟過，屌你老味，好。好啊好啊，好， 完啦，咁啊，多謝大家收看，咁啊，今日就啊，記得月中啦，啊，記得交月費啊，記得多謝支持。